Al-Khilafa al-Uthmaniyya Usmoniylar xilofati, Usmoniylar davlati haqida o'rganar ekanmiz. Avvalambor shuni unutmasligimiz kerakki, bu bizlarni ajdodlarimiz, bu bizlarni tariximiz haqida baho berishlikda shashilmasligimiz kerakki, chuqur o'rganmasdan ko'r ko'rona ma'lumotlarni yig'ishlik bilan yoinki islom dushmanlari kirgizgan noto'g'ri ma'lumotlarni to'g'ri deb olishlik bilan ular haqida noto'g'ri baholar berishlik bilan biz o'zimizni tariximizni o'zimizni ajdodlarimizni qilingan mehnatlarini alloh taolo yo'lida bergan qurbonliklarini zoya qilib kelajak ummatga bulg'amasligimiz kerakdir balki ularni qilgan solih amallarini e'zozlab, ularga haqlariga duo qilishligimiz va ularni ba'zi birlarini qilgan jinoyatlarini yoki xatolarini xato o'rnidagina bilishligimiz u xatolarni olib buyuk bir xilofatga, islomiy davlatga sifat qilib, ularga hammalariga tosh otmasligimiz kerakki, bu munofiq, bu islomni dushmani bo'lgan sifati sifatiki musulmon jamoalari xususan mujohid jamoalarini nafari biror bir xatoni qilsa, ana shu xatoni butun dunyoga ayyuhannos qilib, hammaga e'lon qilishni kutib turgan va bu xatolarni butun jamoatni xatosi butun bir ummatni xatosi qilib ko'rsatadigan bir toifalardan bo'lmasligimiz kerak. Va shuni ham unutmasligimiz kerakki, har bir davrda, har bir zamonada islom dushmanlari, xususan zamonamizdagi mustashriqiylar islomni bevosita hadaf qilishmaydi-da, balki islomni olib borayotgan, islomni hukumatini yurgizayotganlarni, shaxslarni yoki faqatgina davlatlarni hadaf qilib olishadida Bu bilan ular go'yoki u shaxslarni yoki davlatlarni yomonlayotgan bo'lishadi-yu, aslida ularning maqsadi islomni yomon otliq qilishlik, ahli islomni yomon otliq qilishlik va ularni o'zini avlodlariga namunasiz qilib ko'rsatishlik va avlodlarini o'zlarini ajdodlari, o'zlarini salaflari haqida yomon gumonda bo'lishliklari va ulardan ibrat olishlikni o'rniga ularga la'nat aytishliklari, yaxshi duolar qilishlikni o'rniga duoibatlar qilishlikni xohlashgan bu mustashriqlarni rejalaridir. Xo'p, Sheyx Abu Musab Suriy aytadilarki, Usmoniylar davlatini bosqichini 3 ta davrga taqsimlash mumkinki, avvalo birinchi kuchayishlik, yuksayishlik davri, ikkinchi davr zaiflashlik, orqaga ketishlik davri va 3-chi davr yemirilishlik va suqut davri deydilar. Bu 3 davrni birinchi davri asosan fotihlar davri deb aytsa ham bo'ladiki, bu davrda 26 ta sultonlar o'tgan bo'lib, ulardan avvalgisi Sulton Usmon G'ozi va oxirgisi Sulton G'ozi Mustafa xon bo'lsa, ikkinchi davr ya'ni zaiflashlik va orqaga ketishlik davri bu davrda 5 ta sulton o'tgan bo'lib, ular sulton G'ozi Abdulhamid bo'lib, birinchisi, oxirgisi sulton G'ozi Abdulmajid xon. Va 3-davr bu davr oxirgi davr yemirilishlik va suqut davri bo'lib, bunda sulton G'ozi Aziz xondan boshlanib Bu davr Sultan Muhammad 6-chi Vahiduddin bilan tugallanadigan bu davrlardir. Xo'p, o'tgan darslarimizda Usmoniylar davlatini asoschisi Usmon G'oziy haqida ozgina ma'lumot bergan edik. Mana shu Usmon G'oziy o'zini siyosiy va harbiy mohirona bir boshqaruvchi ekanligi bilan va shuningdek o'zida rijollar sifatlarini mujassam qilganligi bilan, ya'ni ixlos, sabr, matonat, shijoat, taqvo bu sifatlar bilan sifatlanib, hammaga yoqadigan amir bo'lishligi bilan birgalikda barcha islomiy jamoalarni o'ziga qaratishlikka, o'ziniki qilishlikka muvaffaq bo'ldi. Ya'ni Usmoniylar davlatini bayrog'ini ostiga juda ko'p jamoalar kirishdi. Ulardan asosiylari G'uzat Rum, ya'ni Rum g'oziylari e, bu jamoa Abbosiylar asridan musulmonlarni e, Rum hamlalaridan himoya qilib, chegaralarda turadigan, e, ribotda turadigan chegarachi bir jamoa edi. Bular mana shu davlatni tashkil qilinishligi bilanoq, bular o'zlarini mana shunday bir kichkina doiradan o'zlarini katta bir davlatni bayrog'ini ostida faoliyat olib borishlikka qaratishdi. Bu har bir jamoani, har bir guruhni yo'l tutishi bo'lishligi kerakki, mana shunday islomiy davlat bo'lganda o'zini hissasini ummatni islomiy davlatni ravnaqi uchun qo'shligi kerakdir. Ikkinchi jamoa yoki tashkilot, axi tashkiloti, ya'ni birodarlar jamoasi bo'lib, bular asosan savdogar tojirlardan E, musulmonlar lashkarini xizmatida bo'lgan, ularni og'irlarni yengil qiladigan, ularga muaskarlar qurib beradigan va ularga dam olish joylari, masjidlar va barcha musulmonlarga qulay bo'ladigan bir solih va sadaqai joriya bo'lgan ishlarni qiluvchi bu birodarlar jamoasi bo'lib, bular ham o'zlarini mana shu Usmoniylar davlatini bayrog'ini ostiga kirgizishdi. 3-jamoa bu asosiy jamoalardan bo'lib, bu ulamolar jamoasi bo'lib, ulamolar islomni saqofatini, islom madaniyatini yoyuvchi va musulmonlarga o'zlarini yo'llarini ko'rsatib beruvchi bu jamoa bo'lib, ular ham o'zlarini bu Usmoniylar davlatida katta bir hissalarini qo'shdi. 4-jamoa Hujjaj Arzi Rum ya'ni Rum yerlarini hojilari nomi bilan nomlangan bu jamoa bo'lib, islomni juda ham bir yaxshi tushunib yetgan, dono bir aqlmand toifalarining jamoasi bo'lib, ularning asosiy maqsadi omma musulmonlarga yordam berishlik va xususan mujohidlarni ko'makchisi bo'lishlik ularning maqsadi edi. Mana shunday qilib Usmon G'oziyni bu jamoalarni o'zini bayrog'ini ostiga keltirishligi va islom uchun xizmatlarni boshlashligi faqatgina Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilishlik, Alloh subhanahu va taoloning kalimasini oliy qilishlik va mu'min musulmonlarni haybatini saqlab qolishlik va shon shavkatini ko'rsatib qo'yishlik bu yo'lda bu mana shunday kuchli bir davlatga muhtoj ekanligini sezganidan bu ishga qo'l urdi, asos soldi. Va buni biz o'g'liga qilgan vasiyatida ham ko'ramizki, U kishi aytadiki, o'g'liga qilgan vasiyatida, "Ey o'g'ilcham, Robbil alamin bo'lgan Alloh subhanahu va taolo buyurmagan biror ish bilan mashg'ul bo'lmagin. Senga biror bir qiyin ish chiqib qoladigan bo'lsa, din ulamolarini maslahatiga borgin. Ey o'g'ilcham, senga itoat qilganlarga ularni e'zozlagin va lashkaringga saxovat ko'rsatib turgin va seni shayton lashkaring bilan va moli davlating bilan mag'rurlantirib qo'ymasin va ahli ilmlardan uzoq bo'lib qolishlikdan saqlangin. Ey o'g'ilcham, bizlarni g'oyamiz Alloh subhanahu va taoloni rozi qilishlikdir. Va jihodgina butun ufuqqa dinimizning nurini yoyadi va Alloh subhanahu va taoloni rozichiligini paydo qiladi. Va shuningdek bizlar janglarni hukumat ilinjida yoinki xalqni ustidan hukmronlik qilishlik uchun qiluvchi toifalardan emasmiz, balki bizlar fa nahnu bil islami nahya va lil islami namut. Bizlar islom bilan yashaymiz va islom uchun o'lamiz deb qilgan vasiyatidan mm, bu kishini qanday bir g'oyada, qanday bir maqsadda davlatga asos solganligini bilishligimiz mumkin. Va Usmon mana shu g'ozi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi mujohid degan laqabni kiritishligi faqatgina quruq nom emas, balki uni qilgan jihatlardan keyin ulamolar unga bu laqabni berishgan va u shu bilan birgalikda otasidan qolgan 4800 kvadrat kilometrlik musulmonlar diyorini o'zini faoliyati davomida 16000 kvadrat kilometrga yetkazib, va Bizantiya imperiyasidan muhim shaharlardan bo'lgan Izniq va Bursani qo'lga kiritishlikka muvaffaq bo'ladi. Usmon G'oziydan keyin uni o'g'li Orxon davlatni boshqarib qoldi. Orxonni birinchi qilgan ishlaridan ana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bashoratlariga haris bo'lganligidan ana shu bashoratga sazovor bo'lishligi uchun, ya'ni Konstantinopolni fath qiluvchi amir eng yaxshi amir deb va uni lashkari eng yaxshi lashkar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat bergan edilar. Ana shunga haris bo'lganligidan ishni boshladi. Birinchi qilgan ishlaridan markazni, poytaxtni Borsa shahriga, ya'ni Marmar dengizini oldiga ko'chirib, dushmanga yaqinroq bo'lib, dushmanni tugatishlik uchun harakat boshladi. Shuningdek, Bizantiya imperiyasini poytaxtini muhosara qilishlik uchun G'arb va Sharqdan bir vaqtni o'zida muhosara bo'lib qolishliklari uchun ularni u o'z o'g'li Sulaymonni Dardanelli, ya'ni Marmar dengizini bo'g'oziga jo'natdiki, to'yinki u yerda dushman haqidagi ma'lumotlarni yig'ib kelishligi uchun. Shuningdek, Orxonni katta qilgan ishlaridan ukasi Aloddin yordamida kumush va tillo pullarni chiqarishligi va shuningdek lashkarni doimiy bir lashkar qilishligi Ya'ni lashkar avvalda faqatgina jang kunlarida jang bo'layotgan xatralarda to'planar edi. Va bunday lashkar juda ham zaif lashkar bo'ladiki, bu lashkar jang saviyasi ko'p uyda qolib ketishligi bilan, ko'p boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishligi bilan jang uslublarini, jang qonun qoidalarini, jang qurol aslahalarini ishlatishlikni esdan chiqarib yuboradigan va jangga kirganda tez charchab qoladigan e, bir lashkar edi. Uni o'rniga Urxon ularga maosh tayyorlab, ularni nizomiy bir lashkarga aylantirdiki, ularni fikri zikri har doim ularni mashg'uloti, jangga tayyorgarlik, dushmanni kutishlik yoki dushmanga hujum qilishlikka har doim safarbar bo'lib turadigan bir lashkarga aylandi. va bunday lashkar har bir zamonada, har bir vaqtda, xususan bizlarning zamonamizda kerakki, musulmonlar o'zini yo'lini yo'qotgan, musulmonlar o'zini Parvardigori nozil qilgan kitobni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan hadislarni tushunmay qolgan, ya'ni Alloh subhanahu va taolo ko'zi ojiz yoki oyog'i cho'laq, ma'zur yoki kasalmatlardan boshqa barcha mu'min musulmonni mujohid bo'lishlikka buyurgan, barcha mu'min musulmonni dushmanga qarshisiga lashkar bo'lishlikka buyurgan, lekin ustozimiz Tohir aka mujohidlar o'qiyotgan Qur'oni Karim bilan go'yoki jihad maydonidan yiroq bo'lgan musulmonlarni Qur'oni Karimi ularni ko'zida boshqacha, ularni tushunchasida boshqachadir. Ya'ni ularni dunyoga bo'lgan muhabbatlari ularni dunyoga yerga yopishib olishliklari Alloh subhanahu va taoloni ochiq, oydin bayon qilgan jihad oyatlarini tushunishlikdan ularni ko'ru kar qilib qo'ygan. Shunday ekan zamonamizda hech bo'lmasa mana shu Orxon tashkil qilgandek bir nizomiy, bir munazzam, murattab lashkar bo'lishligi kerakki, har vaqt ular jangga shay bo'lib turishadi. Albatta bunday e, lashkarni tashkil qilishlikni o'zi bilan bo'lib qolmaydi, balki bu lashkarni tashkil qilgandan keyin bu lashkarni saviyasini oshirishlik harbiy va shuningdek diniy shar'iy saviyasini oshirishlik kerak bo'ladiki, aks holda ana shu Sheyx Abu Musab Suri O'zlarining darslaridan birida aytganlarki, Taliban armiyasi, Taliban lashkari bu ko'p sonli lashkar, lekin bu faqatgina ichki janglarga yaraydi xolos, tashqi janglarga yaralmaydi. Tashqaridan agar hujum hamla bo'ladigan bo'lsa, bular tarqab ketadi, bular suqutga davlatni oborib qo'yishadi deb bir harbiy siyosiy tahlil qilgan edi. Bu u kishini tajribasidan kelib chiqib, bu mana shu Taliban lashkarini holatini ko'rgandan keyin aytgan gaplar ediki, avvalo ularni diniy shar'iy ilmlari saviyasi juda pastligi va ularni iymoniy, ma'naviy ozuqalari kam bo'lganligi, shar'iy ilmlari juda ham past bo'lganligi, aksariyatlari bir johillardan tashkil etganligi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi harbiy tomondan Ya'ni ularni harbiy ilmlari saviyasi juda ham past. Ular jismoniy e'dodi ham bo'lmagan va shuningdek jang uslublarini yaxshi o'rganmagan. Shu bilan birgalikda ular bu suskashliklarini, bu dangasalikliklarini faqatgina tavakkul bilan bekitib, ya'ni tavakkal deb kirib ketishliklari bu juda ham bir malomatga yarasha bir ish ediki, inki ana shu qo'mondonimiz Jumoviy aka ham bularni bu qilayotgan ishlarini juda ham malomat qilib bir ahmoqonalik der edi. Chunki tavakkal qachon bo'ladi? Qachonki barcha asboblarni olingandan keyin oxiri Alloh subhanahu va taologa topshiriladigan ishni tavakkul deyiladi. Nainki qo'lingizda avtomat bo'lsa-yu yoki qurol bo'lsa-yu, uni tashlab turib dushmanni ichiga xoli qo'l bilan, bo'sh qo'l bilan kirishlikni tavakkul deyiladi. Balki tavakkul degani barcha narsani o'rganib qo'yishlikdan aytiladi. Shunday ekan, bu lashkar bu nizomiy tarafdan, harbiy tomondan umuman saviyasi past bo'lgan bir lashkar edi. Va bu saviyani pastligini, bu tayyorgarlikni pastligini natijalaridan bilamizki, bu davlatni qadrini lashkar bilmadi. U yerdagi musulmonlarni, xususan muhojirlarning qadrini bilmadi, balki qiyinchilik kelgan paytda qodir bo'la turib, barcha imkoniyatlari bo'la turib, Alloh subhanahu va taolo qaytargan gunoh kabira bo'lgan jangdan arqa o'girib qochib ketishlikni tanlashdi. Musulmonlarni munazzam lashkari va shuningdek yuqori saviyadagi lashkari bo'lishligi kerak va shuni ham unutmasligimiz kerakki, lashkar tayyorlashlikda ularni ilmini oshirishlikda faqatgina islom asoslari bilan shariat doirasidan chiqmagan holatda faqatgina o'zimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni, sahoba radhiyallohu anhumlarni, salaf solihlarimiznigina ibrat qilib, ularni qilgan janglarini, ularni bergan qurbonliklarini, ularni jang uslublarini o'rganishligimiz kerakki, ular bilangina biz shijoatlanamiz ular bilangina biz ruhlanamiz. Hozirgi kunda mana shu musulmonman degan yurtlardagi harbiy akademiyalarda u yerda kofirlarni, bahodir qahramonlarini tarixini o'rganiladi va ularni uslubi bilangina chegaralanadi va bu oxir oqibatda musulmonlarni kofirlardan qo'rqadigan, haybatlanadigan e, bir ruhan ezishlik, ruhan qo'rqitishlik bo'ladiki, ya'ni ularni qo'mondonlari, ularni generallari mana shunday bir aqlli, mana shunday bir jang uslubida usta ular bilan bellashib bo'lmaydi degan bir fikrlar kirib qoladi. Shunday ekan, har bir mu'min musulmon lashkar tayyorlayotganlar ularni lashkarni tarbiyasiga juda ham ehtiyot bo'lishlik kerakki, kofirlarni uslubini o'rganamiz deb yoki kofirlarni texnikasini o'rganamiz deb musulmonlarni qalbiga kofirlarni reklama bilan qo'rqitishlik tuzog'iga tushib qolmasligimiz kerakdir. Shuningdek, Orxonni yana qilgan ishlaridan inkishoriya, ya'ni xos bir lashkar tayyorladiki, bu lashkar asosan mana shu kofirlarni yetim yesir bo'lib qolgan farzandlarini va shuningdek kofirlarni islomni qabul qilib musulmon bo'lib yashayotgan kishilarini, farzandlarini ularga jihad ruhini, jihad tarbiyasini berib, ularni mujohid qilishlik bo'ldi va bu lashkarni inkishoriya, ya'ni yangi qo'shin deb nomladi. Hop 761-yili Orxon vafot topgandan keyin Sultan G'ozi Muradxon 1-chi 1260-melodiyda davlatni boshqarib ketdi. Buni qilgan birinchi ishlaridan Anqarani bosib olishligi, so'ngra Ederni shahrini, ya'ni Bulgariya va Gretsiya o'rtasidagi shaharni fath qilishligi bilan o'z ishlarini boshladi. Felba shahrini va Afronis shaharlarini ham fatha qilishlik bilan birgalikda Konstantinopolni Yevropa tarafidan Usmoniylar davlatiga tegishli bo'lgan shaharlarni qo'lga kiritishlik bilan o'rab qo'ydi. Shuningdek, u davlatining ko'kragini Bulgariya, Serbiya va Albaniya qarshisida ko'tardi. So'ngra rumliklar popdan yordam so'rashganda, pop barcha qirollarni salibiylarni musulmonlarni qarshisiga jangga chorladi va bunga qarab turmasdan Pop Vengriya otliqlari bilan Usmonlilarning qarshisiga jangga keldi-yu, ularni qarshisida tura olmasdan 866-yili qaytib ketdi. Qisqa bir muddatda Usmoniylarni mana bunday shon shavkat kelishligi bilan u yerdagi zaif bir shaharlar, yurtlar, xususan Rajoza Usmoniylar bilan kelishlikka bir yillik jizya berishlikka majbur bo'ldi. Va bu Usmoniylar bilan Masihiy davlatlarini birinchi mana shu jizya berishligi edi. So'ngra Serb va Bolgariya qirollari Usmoniylarga qarshi jang qilmoqlik uchun tayyorgarlik qilishdi-ku, lekin ojizliklarini bilib qolganliklaridan keyin ular ham Usmoniylar bilan sulh qilishlikka majbur bo'lishdi. Bunda ular Bulgariya qiroli o'z qizini sultonga berishligi va u bilan birgalikda yillik xiroj ham, jizya ham berishlikdir. Shuningdek, 3 yillik muhosaradan keyin 1381-yili Bulgariyani poytaxti bo'lgan Sofiya musulmonlarni, Usmoniylarni qo'liga o'tdi. Va bu voqeadan ozgina keyin Salanik shahri fath qilindi va 1389-yili Usmoniylar bilan Seriblar o'rtasida juda qattiq jang bo'lib o'tdi. Bu jangda Usmoniylar g'alaba qozonishdi. Mana shu jangda Sultan Muradxon 1 shahidlarni jang maydonida ko'rib, jarohatlanganlarni jang maydonidan chiqarayotgan paytda serib lashkarlaridan o'zini o'likka solib olgan bir askar qo'ynidagi xanjar bilan Sultan Murodxonni qatl qiladi va bu bilan u shahid bo'ladi. So'ngra hukumatni, davlatni Boyazid 1 boshqardi. Bu 1389-yili 800 ya'ni 92-hijriga to'g'ri keladi. Uni birinchi qilgan ishlaridan sulton bo'lganidan keyin o'zidan kichkina Yaqub nomli ukasi bo'lgan edi. U juda ham shijoatli va jangda oldinda yuradigan oliy himmatli e, bir shaxs bo'lib, bu Boyazidni davlatiga xatarli hisoblanar edi. Shuning uchun davlat amirlari va qo'mondonlari uni qatl qilishlikka rozi bo'lishdi-da va val fitnatu ashaddu minal qatl oyatidan kelib chiqib, o'zlaricha ular Yaqubni qatl qildirishdi. Abu Musab Suriy aytadilar-ki, bu Usmoniylarni mana shunday saltanatga kelishganda o'zlarini inilarini qatl qilishlik bo'lgan bir eng yomon yo'llari bo'ldiki, bu ularni eng katta xatolardandir. Bayazid Sheriblarni qirolini o'z qirolligida qoldirib, Stefanni o'z qirolligida qoldirib, uni sinisiga uylandi va shuningdek ularni musulmonlarga jizya berishlikka keltirdi va shuningdek biror bir qo'shinga zarurat bo'lib qoladigan bo'lsa, musulmonlarga qo'shin berishlikka ham ularni majbur qildi. So'ngra Bolgariya va Serbiyaga bu kunlar tushgandan keyin salibiylar Vengriya va Germaniya, Fransiya va Avstraliya qirollari lashkar tortib Boyazidga qarshi jangga chiqishdi va ular Danub daryosidan kechib o'tishdi-da, Boyazid bilan birgalikda Boyazid 200 ming lashkar bilan va uni tarkibida serblarni Stefan yordamidagi lashkari bo'lib, ular bu salibiylar bilan jang qilishdi. Bu jangda Alloh subhanahu va taolo Usmoniylarga g'alaba berib, ular juda ko'p kishilarni, kofir salibiylarni qatl qilishib, asirlar olishdi. Va undan keyin Boyazid Konstantinopol shahrini muhosara qilib, u yerni juda ham bir qattiq muhosaraga tushirib turdi. Konstantinopolni fath qilayotgan bir paytda Alloh subhanahu va taoloning qazoi qadari bilan O'rta Osiyo tarafidan Temurlang bostirib keldi. Natijada Boyazid Konstantinopol shahri bilan sulh qilishga majbur bo'lib, ulardan har yili 10 ming dinor jizya olishlik bilan ular bilan sulh qilib, u yerdan qaytib ketdi. Amir Temur bilan Boyazid Yildirim o'rtasidagi to'qnashuvda jangni o'rganadigan bo'lsak, avvalo Amir Temur Mavaronnahrga ega bo'lishligi bilan birgalikda butun Xorasan diyorlarini o'ziniki qilgan va shu bilan birgalikda u o'zini kuchli lashkari bilan birgalikda islom olamini katta bir qismiga podshohlik qilayotgan Osiyoda Hindistondan to Suriyagacha va Aral dengizidan boshlab to Xalij Arabgacha va shuningdek Fors diyorlarini, Armanistonda va Iroq diyorlarini va Kaspiy dengizdan to Qora dengizgacha va Rossiyani Volga, Dnepr daryolarini atroflarini o'ziniki qilgan va shuningdek u mana bu gapini, ya'ni yer yuzida faqatgina bitta egador bo'lishligi kerak, osmonda faqatgina bitta iloh bo'lganidek deb u bu gapini juda qaytarar edi. Ya'ni u tabiatan mana shunday bir mag'rur, faqatgina o'zim bo'laman, faqatgina dunyoni o'zim boshqaraman degan bir tabiatli kishi edi. Bilan birgalikda u musulmon bo'lganligi uchun ulamolarni va shuningdek din arboblarini hurmat qilgan va shuningdek e, Naqshbandiya tariqasidagi kishilarni xossatan hurmat qiladigan kishi edi. Amir Temur bilan Boyazid Yildirimning o'rtasidagi jangni asosiy sabablaridan e, tarixchilar aytishadiki, Amir Temir Iroqni bosib olganda e, Iroqni amiri Ahmad Jaloir bu Boyazidni oldiga panoh so'rab boradi va shuningdek Boyazidni muxoliflari ham Amir Temirni oldiga panoh so'rab borishgan bo'ladi. Mana bu ikki tarafda ham panoh so'rab borganlar mana shu o'zlarini dushmanlariga qarshi bu <clears throat> har ikkala podishoni, sultonni bir-biriga gijgijlashib, o'rtada jang chiqarishlik uchun fitnalar solishadi. Katta-katta janjallarni, fitnalarni mana shunday mazlum sifat yo haqiqatda yoki o'zini mazlum qilib ko'rsatgan kishilar e, katta bir guruhlarni e, qudrat egalarini oldiga kelishib, o'zlarini ko'rsatishgandan keyin ular o'zlarini bu zulmga bardosh berish olmaganidan, sabr qilish olmaganidan qudratlari sababli ular adovini berib qo'yamiz zolimlarni degan maqsadda mana shunday ishlarga katta-katta qarorlarni olishlikka majbur bo'lishadi. Oxir oqibatda bu juda ham bir ayanchli natijalarga olib boradi. Shuning uchun har bir joyda, har bir vaqtda bu panoh so'rab kelganlarni tarafini olishlikda, ularga yordam berishlikda juda ham bir ehtiyotkorlik bilan juda ham bir tahqiqdan keyin mana bunday e, ishlarga qo'l urishlik kerak bo'ladi. Shuningdek, bu musulmonlarni sultonlari, amirlarning o'rtasida din dushmanlari katta bir yo'l tutishadi. Ular katta-katta rejalarni amalga oshirishadi. Xususan bir-biriga izzat nafsiga tegadigan va shuningdek haqoratomuz bir iboralar bilan xatlar kelib qolishligi mumkin. albatta bu dushmanlarning qo'li bilan yozilgan bo'ladi. Shuning uchun mana bunday xatlarga ham juda ham e'tibor berishlik kerak bo'ladiki, bunda ham mana shu o'zaro bir-biriga Boyazid Yildirim bilan Amir Temur xat yozishganda mana shunday o'rtada jang chiqarib yuboradigan iboralar ishlatilgan. Oxir oqibatda musulmonlarni ikki toifasi, ya'ni katta bir davlat boshqa yana bir katta bir shavkatli davlatni qarshisiga chiqyapti. O'rtada esa musulmon lashkarlari. Bunda natija qanday bo'lishligidan qat'iy nazar, to'kilgan qon musulmonlarning qoni, o'rtadagi oh g'alaba bo'lsin, oh mag'lubiyat bo'lsin, buni xursandchiligi faqatgina din dushmanlari yahud va nasoralarni foydasiga bo'ladi. Mana shunday jang mana boshlandi. Bu jangda Boyazid Yeldirim 120 ming lashkar bilan 804-hijriy 1402 milodiyda Anqara tarafga yurish qildi. Amir Temirning lashkari bo'lsa 800 ming lashkardan kam bo'lmagan, juda ham bir yaxshi qurollangan, katta bir tajribali lashkar edi va Boyazid Yildirimning lashkarini Anqarada Amir Temir kutib oldi. Ya'ni jang maydonini tanlagan va yaxshilab o'rnashib olgan Amir Temur bo'ldi. Bu yoz oyi bo'lib juda ham bir suvga tashna bo'ladigan oy bo'lganligi uchun Boyazid Yildirim kelganda uni lashkari suvsizlikdan juda ham chanqab, juda ham bir ayanchli holatga tushib qolgan holat bo'ldi. Boyazid Yildirimga yana ham bir e, imtihon keldiki, uni lashkarida bo'linishlik paydo bo'lib, ya'ni uni tarkibidagi mo'g'ullardan tashkil topgan guruhlari Amir Temur tarafga qochib o'tib, uni safiga qo'shilishdi. Bu bilan Bayazid Yildirim yana ham zaiflashdi. Va oxir oqibatda jangda Boyazid Yildirim mag'lub bo'lib, u va uni o'g'li Musa asir bo'lib Amir Temurni qo'liga tushdi. Va Boyazid Yildirimni mag'lub bo'lganidan Nasoro davlatlari juda ham xursand bo'lishib, Amir Temirga muborakbod xatlarini yozishdi, xususan Angliya, Fransiya e, davlatlari, ya'ni Yevropa to oxirigacha Usmoniylarning xataridan ozod bo'ldi deb juda ham o'zlarini xursand bo'lganliklarini bildirishdi. So'ngra Boyazid Yildirim ham mana shu asrlik tutqunlikda vafot topgandan keyin uni davlatining ichida katta bir fitnalar, ya'ni taxtga o'tirishlik, taxtga vorislikni majorasi davom etdi va bu 10 yil davom etdi. So'ngra bu ixtiloflar tugab, oxiri Boyazidni Muhammad degan o'g'liga davlat qoldi va Muhammad Boyazid yildirimdan keyin Usmoniylar davlatini yurgizib, ana shu yo'qotilgan haybatini, davlatini shon shavkatini qaytarishlikka harakat qilishni boshladi. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulman qadring qochib köparlendin Uygan uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, perva qilmay, dini islom hazin bilmay, uyg'on indi ey musulman Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulman qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p xorlanding uyg'on ey musulmon Yalan gel denip o'tmas bo'ldi buldu so'zing bas endi aç aç aç ko'zing uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding, uyg'on ey musulmon. Şeytan seni yenge aldı, qalbingga dunyoni soldi. Musulmoncha noming qoldi, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldin, uygan indi ey musulman Kadrin kaçıp köparlendin, uygan indi ey musulman Hadden Oshdi bu g'aflating, kofirga yo'qdir nafrating, xatarlidir bu holating, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p uygan uyg'on ey musulmon, rozi bo'lmagin mushrikka, aralashib yashashlikka, otlan hijrat qilishlikka, uyg'on indi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon. qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon yurma turli fitna qilib birodaring dushman bilib dushman qarab turar kulib uyal uyal ey musulmon Qaflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, qaymol bo'ldim nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat indi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ikkilenmey qo'lingga on jon bersang ham diningda qon diningda qol ey musulman. Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey musulman. Kadrin kaçıp köp harlendin, uygan indi ey musulman. Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on indi ey musulmon